참가번호 145번 5번 5번 145번 김콩비 의 예, 순서가 되겠습니다. 순서가 Yeah. 예. 되겠습니다. 예. 순서가 되겠습니다. Yeah. It's that real. 545번 김콩비의 김조피가 먼저 스타트를 끊어 물론 이번에도 보이스 외어기인 박고마레를 판다미오도광정 떠는 오리 새끼들 실패 시즈니즈배곡인 외모든 래퍼들은 마이크 쥐고 아리라이크 펀치는 없고 킥만 있는 펀치라인 투미 그것도 하이킹 미드킹 노우킥이 아닌 킥킥킥 투미 엄마가 주는 용돈 자랑 투미 때로치듯이 커먼스 한 피부로 내뿜는 그인간지 투미 오타코 찌즈이가 부르는 사랑 노래 투미 설기현의 역주행 투미 손태영이랑 결혼하는건 상무 투미 야구 방망이를 사람에게 부르는 정수근 투미 배가 배가 배가 아파 변기한 자똥을 쌌어 근데 어쩌지 나 아버지 한 번뻔이 답쌌어. 오저번에 난 니구리 레버리 프레다 쌌어. 기쁠? 어. 신기해. 너무 고렵지만 친한 친구들한테 부탁해서 추천곡으로 갔어. 누구? 알잖아 마브라더들. 뭐 하는 애들인데? 모여서 술 마시고 말버릇에 멋지게 피우면서 프리스타일하고 힙합 좋아하는 여자들 꼬셔서 아깝게는 애들끼리. 왜? 간지나잖아. 이런 게 힙합 아니야? 아니야. 그럼 뭐가 힙합인데? 너 같은 병신들 랩 못하게 목젖을 빼서 알집 에너 어선이불알 세계로 만드는 게 진짜 힙합이야. 나형 디스해도 돼? 물론이지. 후회하기 없기다. 요, 요, 김조기. 니네 분노 무려내 앞에서 무릎 꿇어. 나 어제 니 엄마 앉았어. 니 엄마 존나게 맛없어. 니 엄마는 정력촌이다. 니 아빠는 남대문 시장에서 나물 존나 잘 파는 나물팔이 게으리다. 넌 나한테 족발려. 알았어, 그만. 왜 형지금 후달려? 그러니까 나한테 잘했어야지. 네버라더들 중에 회사마다 학교 정은 먹고 뭐 장난 아니야 그러니까 잘해. 알았어. 내가 그럼 니 구전 빨면이고 그 추천해줄 수 있어? 당연하지 내가 그럼 도망 나오기도 전에 추천 눌러줄게. 아니야 그러지 마. 왜? 그냥 듣지마 병신아 꺼져. 너희 같은 병신들이 잘하는 거 공연할 때간지만 저잡다 무대 위에서 가사 까먹고 뭐 프리스타일하기 공연 끝나고 뒤풀이비 띵땅치기 평소에 연락식따가지 필요할 때만 용흥거리면서뒷고거라기 지레비 구린 걸 갖다가 장비 탓하기 지들끼리 랩 줄인다고 서로 칭찬 주고받으며 딸딸이 직조도 아닌 인맥이랍시고 뭉쳐서 센 척하기 건데 막상 혼자 다니면 별조도 아닌 지질이 찐따 새끼들 앞에선 존나 착한 척싸바싸가 하며 위에서 입술 불어 터지도록 뒷땅까기 힙합한 값시고 여자한테 째쩍거리기 내가 나로 병신아 저번 애였던 여자애 나한테 니가 막 째쩍거린다고 졸라 대수 없어 대 죽여버리고 1대 장비 존나 좋은 것사 안놓고 먼질 줄 모르게 디스랩 한번 한고 갔다 지가 좆발랐다고 여기저기나 불대고 다니기 구러다 직접만 라면 하려주세요 하고 바로 후장 빨기 너렵 이어쩌고 저쩌고 난 뭐라니 열심히 하면 멋지니까 근데 정신 썩어 빠진 건좀 고쳐너 길거리에서 가끔 보는 정신장애인을 보고 비웃어난 그런 걸 보면 너보다 더 협실하게 비웃어 뒤 좀 돌아봐 누가 너 향해 손가락질을 하고 있을까 니 친구니 형제니 크로그리고 나야 병신아 똑바로 해 멍청한 새끼 지금 이게 너한테 말하는지도 모르고 보이스 웨어랩이라서 존내 웃기지 지금 이거 듣고 있는 너 말하는 거야 너 병신아 혹 이런 새끼들 있어 지 얘기하는 줄도 모르고 동참해서 같이 씹는 새끼. 병신. 야 이제 그만할래. 어 랩했다간 내 손가락만 부러질 것 같아. 정신 차려. 여기까지. 피스. 네 노래 잘 들었습니다. 찬양하고 경배하라. 네. 아. 전체가 내 자작극 지진아들을 혼내주는 관보딱집하는 것처럼 피 터질 때까지 하지만 여전한 관 그들의 언더월감을 바탕으로 한 마녀 사냥하기 희생양 찾기 또 맨날 하드코어 야동 보면서 우리 가사가 저질이라고 지저대기 지진아끼리 선배와 후배 형과 동생 인맥 쌓기 김콩비가 덩어리라는 루머 만들어내기 응용시우기 추잡하게 운영자 뒤에 숨어 우리 추천글 비추누르기 그래서 우리도 추천글 올라가 있는 거 비추누르지 게시물이 삽자랑할 때마다 느껴지는 그 느낌과 책임좋기가 새벽에 메신저로 보내줄 베이비 갑자기 생각나서 흥분된 마음으로 여러분이 웬 인성이 버블지도와 김컴비 우린 모두 새로운 시도 우리에게 가해지는 채찍들은 혁명의 불씨로 지금 듣고 있는 개같은 지진아들과 불신도들은 당장 이 노래를 들으면서 따리따리 쳐 뒤로 닦기 사랑하는 모든과 신도 여러분들은 삶의 금지를 갖고 살기 아직도 우리를 인정하지 않는다면 넌 영원한 언더 힙합 송아지굴에서 힙합 지진아들은 항상 김컴비에게 훈련받다 혼나지 광신도 중에 피이들 신선한 목소리 책 불신도 중에 개새끼들 힙합 같았다가 못빈 방구 소리 책